بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif Lam Ra Este es un libro de perfectas aleyas que han sido explicadas con detalle procedente de aquel que es sabio y está informado de todas las cosas. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير y ha sido revelado para que no adoren más que a Allah. Ciertamente, yo, Muhammad, soy un amonestador para quienes rechacen la verdad y un portador de buenas nuevas para los creyentes de parte suya. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير y les ordena pedir perdón a su Señor y que se vuelvan a él arrepentidos cuando pequen para que sean dignos del bienestar que les proporcionará en esta vida hasta un plazo decretado y conceda a todo virtuoso su abundante gracia y recompensa en la otra vida según merezcan sus obras mas si se alejan de sus mandatos sepan que temo que se abata sobre ustedes el castigo de un terrible día el día de la resurrección إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير Ese día retornarán a Allah para ser juzgados y él es todopoderoso. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور Los idólatras pretenden disimular su aversión y creen poder esconderse de Allah. Mas, aunque se cubran con sus vestimentas, Él sabe lo que esconden en su interior y lo que revelan. Ciertamente, él conoce bien lo que encierran los corazones. كل في كتاب مبين Y no hay criatura sobre la tierra cuyo sustento no recaiga en Allah. Y él conoce su lugar de residencia en la tierra y donde yacerá tras morir. Todo esto está recogido en un registro claro junto a él. وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين y él es quien creó los cielos y la tierra en seis días para ponerlos a prueba y ver quiénes obraban mejor y su trono estaba situado sobre el agua y si dices a tu pueblo que resucitarán tras morir quienes rechazan la verdad contestarán que eso no es más que pura brujería ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Y si les aplazamos el castigo hasta una fecha determinada, dirán: ¿Qué lo retiene? En verdad, cuando llegue, no podrá ser apartado de ellos y le sobrevendrá aquello de lo que se burlaban. Y si concedemos al hombre parte de nuestra misericordia y luego se la arrebatamos, se desespera y es desagradecido. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور Y si le concedemos nuestra gracia después de haber alcanzado la adversidad, dirá el mal se ha alejado de mí y se muestra contento y altivo y desagradecido con su señor Pero quienes sean pacientes y obren con rectitud obtendrán el perdón de Allah. y una gran recompensa en la otra vida. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل Podría ser que pensaras en dejar de transmitirles parte de lo que se te revela, oh Muhammad, por la incredulidad que ves en ellos y que te angusties porque dicen ¿Por qué no ha descendido un tesoro o un ángel con él como prueba de su veracidad? Mas transmíteles lo que se te revela, pues tú no eres sino un amonestador. Y Allah controla todos los asuntos y registra todo lo que hacen. يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ¿O acaso dicen que Muhammad se ha inventado el Corán? Diles, oh Muhammad, produzcan diez suras similares y convoquen a quienes puedan fuera de Allah para que les ayuden si son veraces. فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون Y si no te responden, que sepan los idólatras que el Corán ha sido revelado con el conocimiento y sabiduría de Alá, pues procede de él y no es la palabra de ningún humano, y que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto él. Se someterán, pues, abrazando el Islam من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون Quienes quieran solo esta vida terrenal y sus placeres obtendrán la plena recompensa de sus acciones en esta vida sin escatimarles nada. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Esos serán quienes no obtendrán más que el fuego en la otra vida. Y todas las buenas acciones que hayan realizado se anularán, y de nada les servirá lo que hicieron. كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مريه منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ¿Acaso quien se basa en una prueba clara de su Señor, el Corán, que es recitada y transmitida por un testigo suyo de su veracidad, el ángel Gabriel, puede compararse con quien no se basa en nada sólido y desea solo la vida terrenal? Y antes de él, el Corán, estaba el libro revelado a Moisés, la Torá, el cual era una guía y misericordia. Esos que creen en la Torá con una fe sincera, creen en el Corán mas a quienes lo rechazan de entre los incrédulos les aguarda el fuego no dudes pues sobre el Corán ya que es la verdad procedente de tu Señor aunque la mayoría de la gente no cree en ella اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra Allah? Quienes lo hagan comparecerán ante su Señor el día de la resurrección y los testigos declararán esos son quienes mintieron acerca de su Señor que Alá expulse a los injustos los idólatras de su misericordia سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون Esos que desvían a los hombres del camino de Allah y quieren que parezca tortuoso y no creen en la otra vida. أولئك أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون Esos no podrán escaparse de Alá en la tierra y no tendrán ningún protector fuera de él. Recibirán un doble castigo en el fuego, pues no fueron capaces de escuchar la verdad beneficiándose de ella, ni de verla a pesar de que Alá les había concedido la vista, el oído y el entendimiento. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Esos son quienes habrán causado su propia perdición y serán abandonados por lo que ellos mismos habían inventado sin que les sirviera de nada. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون Ellos serán quienes más perderán en la otra vida, sin duda alguna ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون Ciertamente, quienes crean, obren rectamente y se sometan con humildad a su Señor, serán los habitantes del paraíso, y allí vivirán eternamente. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون Estos dos grupos de personas, quienes rechazan la verdad y quienes creen en ella, se asemejan respectivamente al ciego y sordo, los primeros, y a quien ve y puede oír, los segundos. ¿Acaso pueden compararse? ¿No reflexionarán, pues? ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين Y enviamos a Noé a su pueblo y les dijo: En verdad, yo soy un amonestador que habla con claridad. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم No adoren más que a Alá. De lo contrario, temo para ustedes el castigo de un día penoso. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين Los dignatarios que rechazaban la verdad de su pueblo dijeron Vemos que no eres más que un humano como nosotros y que solo te siguen los pobres y débiles que han creído sin reflexionar en lo que decías. No vemos que sean superiores a nosotros para que los sigamos. Y más bien creemos que son unos mentirosos. كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون Noé respondió Pueblo mío díganme Si yo me basara en una prueba clara de mi Señor y él me hubiese concedido su misericordia, haciendo de mí un profeta, cosa que ustedes en su ceguera no perciben, ¿podría yo obligarlos a aceptarla contra su voluntad? ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون pueblo mío no les pido una retribución por transmitirles el mensaje Alá me recompensará por ello y no voy a echar de mi lado a quienes creen estos se encontrarán con su Señor el día de la resurrección y él los recompensará pero veo que son gente ignorante Pueblo mío, ¿quién me protegerá del castigo de Alá si echo a esos creyentes de mi lado como ustedes piden? ¿Acaso no reflexionan? أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرين أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين Yo no les digo que está en mi poder las provisiones con las que Alá los sustenta, ni que poseo el conocimiento absoluto de todas las cosas que solo él conoce, ni que soy un ángel. Tampoco puedo decir de aquellos a quienes desprecian que Alá no va a recompensarlos. Él conoce lo que hay en su interior. Si dijera todo eso, sería de los injustos. Quienes negaban la verdad le dijeron Noé ya has discutido bastante con nosotros haz que nos sobrevenga aquello con lo que nos amenazas si eres veraz. Noé respondió Ciertamente Alá hará que se abata sobre ustedes si así lo desea y entonces no podrán escapar ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون Y de nada les servirán mis advertencias aunque quisiera aconsejarlos bien si Alá quiere para ustedes el extravío debido a su obstinada negación de la verdad él es su señor y a él habrán de retornar para ser juzgados Los idólatras de la Meca dicen Muhammad se lo ha inventado Diles Si me lo hubiera inventado las consecuencias de mis pecados recaerían sobre mí Pero no soy responsable de lo que ustedes cometen. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون Y le fue revelado a Noé: No creerá nadie más de tu pueblo que no haya creído ya. No te apenes, pues, por las acciones que cometen quienes rechazan la verdad. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون Y construye el arca bajo nuestra supervisión y siguiendo las indicaciones que te revelamos. Y no nos hables de los idólatras intentando interceder por ellos, porque morirán ahogados. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون Y cada vez que pasaba ante él algún dignatario de su pueblo mientras construía el arca se burlaba de él Noé contestaba Si se burlan de nosotros sepan que nosotros nos burlaremos después de ustedes, como ustedes lo hacen ahora. Y ya sabrán quién recibirá un castigo humillante en esta vida y un suplicio perpetuo en la otra. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل cuando llegó nuestra orden del diluvio y empezó a brotar agua del horno, dijimos a Noé: Haz que suban al arca una pareja de cada especie, tu familia, excepto quienes de ellos decretamos que perecerían por negar la verdad, y todos los creyentes. Pero solo creyeron unos pocos. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم Y les dijo Noé Suban al arca que ésta navegue y se detenga en el nombre de Allah Ciertamente mi Señor es indulgente y misericordioso وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين Y el arca navegó con ellos entre olas enormes como montañas. Y Noé llamó a su hijo, que se había alejado del arca diciéndole: Hijo mío, sube al arca con nosotros y no te quedes con quienes rechazan la verdad. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين Su hijo contestó Me refugiaré en una montaña que me protegerá del agua. Noé le dijo Nadie podrá protegerse del castigo de Allah a menos que Allah se apiade de él. Y una ola se interpuso entre ambos y fue de los que se ahogaron. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Alá dijo después de que el pueblo del profeta Noé hubo perecido. Tierra, absorbe tu agua. Cielo, deja de llover. Y el nivel del agua descendió hasta que la tierra se secó. Y así se cumplió la orden de Alá de acabar con el pueblo incrédulo. Y el arca se asentó sobre el monte Judi. Y se dijo: que la gente injusta sea expulsada de la misericordia de Alá. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين Y Noé invocó a su Señor diciendo Señor mi hijo es parte de mi familia y prometiste salvarla y tú siempre cumples tus promesas y eres el mejor de los jueces. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين Alá dijo Noé tu hijo no es parte de tu familia a la que te hemos prometido salvar pues sus acciones no eran rectas y rechazaba la verdad no me preguntes sobre lo que no tienes conocimiento te exhorto para que no seas de los ignorantes قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين Noé respondió Señor me refugio en ti de preguntarte aquello sobre lo que no tengo conocimiento y si no me perdonas y te apiadas de mí seré de los perdedores قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم Le fue dicho a Noé Noé desembarca con nuestra paz y con nuestras bendiciones sobre ti y sobre las comunidades rectas que desciendan de quienes te acompañan en el arca pero habrá otras que negarán la verdad, a las que dejaremos disfrutar durante un tiempo y después les infligiremos un doloroso castigo. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين Estas son parte de historias pasadas que ignorabas y que te han sido reveladas, oh Muhammad. ni tú ni tu pueblo las conocían con anterioridad. Sé paciente, pues el triunfo será para quienes tienen temor a Alá. Y al pueblo de Ad enviamos a su hermano Hud como profeta. Este dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen otra divinidad verdadera fuera de él. No hacen más que inventar mentiras contra Alá al decir que otros comparten con él la divinidad. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون Pueblo mío no les pido una retribución por transmitirles el mensaje quien me creó me recompensará por ello acaso no razonan يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون Pueblo mío pidan perdón a Alá y vuélvanse a él arrepentidos Alá enviará sobre ustedes lluvia en abundancia y los fortalecerá concediéndoles más bienes e hijos no se aparten de él y no sean de los idólatras.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 Hud dijo: Pongo a Alá por testigo y sean testigos ustedes también de que no soy responsable de lo que adoran. قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون Fuera de Allah conspiren todos contra mí y actúen sin más demora من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون Yo confío en Allah, mi Señor y su Señor. No hay ninguna criatura que no esté bajo su poder. Ciertamente, Allah es justo en su proceder. توكلت على الله ربي وربكم مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ Y si dan la espalda a aquello a lo que los exhorto, sepan que yo les he transmitido el mensaje con el que he sido enviado a ustedes y esto servirá de prueba en su contra cuando sean juzgados y si no creen mi Señor los sustituirá por otro pueblo y no podrán perjudicar a Alá en nada en verdad mi Señor los vigila y registra todo lo que hacen فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ Y cuando llegó nuestro castigo, salvamos a Jud y a quienes habían creído con él por misericordia nuestra, y los libramos de un tremendo castigo. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ Ese fue el pueblo de Ad. Rechazaron las pruebas de su Señor, desobedecieron a sus mensajeros y siguieron las órdenes de todo dirigente soberbio y obstinado que rechazaba la verdad. وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد Y se vieron alcanzados por el rechazo y la ira de Adá en esta vida. Y el día de la resurrección Alá los expulsará de su misericordia y los castigará. En verdad, el pueblo de Ad negó a su Señor. Y se dijo: Que Ad, el pueblo del profeta Jud, sea expulsado de la misericordia de Alá. الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود Y se vieron alcanzados por el rechazo y la ira de Allah en esta vida. Y el día de la resurrección, Allah los expulsará de su misericordia y los castigará. En verdad, el pueblo de Ad negó a su Señor y se dijo que Ad el pueblo del profeta Jud, sea expulsado de la misericordia de Alá. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب Y al pueblo de Samud enviamos a su hermano Saleh como profeta. Este dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen otra divinidad verdadera fuera de él. Él los creó a partir de la tierra y los estableció en ella. Pídanle perdón y vuélvanse a él arrepentidos. Ciertamente, mi Señor está cerca de quien lo invoca y responde a las súplicas. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب Estos dijeron: Saleh, en verdad, antes de que nos exhortaras, habíamos puesto en ti la esperanza de que fueras nuestro líder. ¿Nos prohíbes adorar las divinidades que nuestros antepasados adoraban? En verdad, tenemos muchas dudas sobre aquello a lo que nos exhortas. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير Dijo Saleh Pueblo mío díganme si yo me basara en una prueba clara de mi Señor y él me hubiese concedido su misericordia haciendo de mí un profeta ¿quién me ayudaría contra Allah si yo lo desobedeciera solo conseguirían aumentar mi perdición si les hiciera caso y dejara de exhortarlos ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب Pueblo mío Esta es una camella de Allah y una prueba para ustedes Dejen que coma de la tierra de Allah y no le hagan ningún daño de lo contrario recibirían un castigo que no se haría esperar فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب Sin embargo, la mataron. Entonces Saleh dijo: Disfruten en sus hogares durante tres días. Después, el castigo se abatirá sobre ustedes. Esa es una promesa que se cumplirá. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز Y cuando llegó nuestra orden de destrucción, salvamos a Saleh y a quienes habían creído con él por misericordia nuestra, y los libramos de la humillación del día de la resurrección. Ciertamente, Alá es el fuerte, el poderoso. Un gran estruendo alcanzó a quienes habían sido injustos por desmentir a su mensajero y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. Como si nunca los hubieran habitado. Ciertamente, el pueblo de Samud negó a su Señor y se dijo que el pueblo de Samud sea expulsado de la misericordia de Allah. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ Y ciertamente se presentaron nuestros enviados ante Abraham unos ángeles bajo apariencia humana con la buena noticia de su próxima descendencia lo saludaron diciendo paz y Abraham contestó paz y se apresuró a llevarles un ternero asado قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط Pero cuando vio que sus manos no se acercaban a la comida, pues los ángeles no necesitan alimentarse, desconfió de ellos y tuvo miedo. Estos dijeron: No temas. Hemos sido enviados para destruir el pueblo de Lot. وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب Y la mujer de Abraham, que se hallaba presente, se rió sorprendida al saber que los invitados eran ángeles, y estos le anunciaron que Alá les concedería a Isaac a quien le sucedería su hijo Jacob. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب Esta dijo Ay de mí voy a dar a luz ahora que soy una anciana y mi marido ha alcanzado la senectud verdaderamente esto es algo sorprendente قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد Los ángeles dijeron ¿Te sorprendes del decreto de Alá? Cuando desea algo, le basta con decir sé y es. Que la misericordia y las bendiciones de Alá estén con ustedes, habitantes de la casa de Abraham. En verdad, él es digno de toda alabanza y gloria. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط Y cuando el miedo de Abraham se disipó y recibió la buena noticia de su futura descendencia, se puso a discutir a favor del pueblo de Lot. ان ابراهيم لحليم اواه منيب Ciertamente, Abraham era paciente y tolerante. Invocaba mucho a su Señor y siempre se volvía a él en arrepentimiento. يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود Los ángeles le dijeron Abraham desiste de defenderlos Ya ha llegado el decreto de tu Señor y recibirán un castigo irrevocable. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب Y cuando nuestros enviados, los ángeles, se presentaron ante Lot, Este se afligió por ellos y se angustió por lo que su pueblo pudiera hacer con sus huéspedes. Y dijo: Este va a ser un día terrible. وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد Y los hombres de su pueblo, que solían cometer obscenidades, se apresuraron hacia él deseosos de cometer con sus huéspedes la inmoralidad a la que estaban acostumbrados. Lot dijo: Pueblo mío, allí están mis hijas para casarse con ellas. Ellas son más puras para ustedes. Teman a Alá y no me avergüencen ofendiendo a mis huéspedes. ¿Es que no hay entre ustedes ningún hombre sensato que impida a los demás tales prácticas? Estos dijeron Sabes muy bien que no tenemos interés en tus hijas ni tenemos necesidad de ellas y sabes también lo que queremos قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد Lot dijo Ojalá tuviera poder para impedírselos o contase con quien pudiera ayudarme قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب Los ángeles dijeron Lot somos unos enviados de tu Señor tu pueblo no podrá hacerte ningún daño huye con tu familia durante la noche y que ninguno de ustedes vuelva la mirada atrás con la excepción de tu esposa le sucederá lo que a los demás el momento fijado será el alba acaso no está el alba cerca امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود Y cuando llegó nuestra orden de destrucción volteamos la ciudad poniéndola boca abajo e hicimos que se precipitaran sobre ella sucesivas piedras de barro cocido caídas del cielo. Las cuales habían sido marcadas junto a tu Señor con el nombre de los pecadores incrédulos a quienes iban dirigidas. Y sepan que ese castigo no está lejos de cualquiera que sea injusto. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط Y al pueblo de Madián enviamos a su hermano Sohaib como profeta. Este dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. no tienen otra divinidad verdadera fuera de él. No timen a la gente cuando midan y pesen los productos con los que les comercializan. Veo que gozan de prosperidad y temo que les sobrevenga el castigo de un día del que nadie escapará. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين Pueblo mío, pesen y midan con equidad no se apropien de lo que le corresponde a la gente y no corrompan la tierra بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ Lo que obtengan de manera lícita cuando negocien es mucho mejor para ustedes si de verdad son creyentes. Y yo no soy su guardián, y no es a mí a quien habrán de rendir cuentas. قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد Estos dijeron: Sohaib, tu religión te ordena que dejemos de adorar lo que nuestros antepasados adoraban y que no hagamos con nuestros bienes lo que nos plazca. y dijeron con sarcasmo qué tolerante y sensato eres قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سهيب respondió Pueblo mío, díganme Si yo me basara en una prueba clara de mi Señor y él me hubiese concedido una buena provisión, la corrompería mezclándola con beneficios no lícitos basados en el engaño. Yo no pretendo contradecirme incumpliendo lo que les prohíbo. Solo quiero corregirlos en lo que pueda. Pero el conseguirlo depende de Alá. En él deposito mi confianza y ante él me arrepiento. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد Pueblo mío que sus discrepancias conmigo no los lleven a rechazar la verdad y a ser castigados como lo fueron los pueblos de Noé, Jud y Saleh. Y lo que le sucedió al pueblo de Lot no les queda muy lejano. واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود Pidan perdón a su Señor y vuélvanse a él en arrepentimiento. En verdad, mi Señor es misericordioso y afectuoso. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز Estos respondieron, Sohaib, no entendemos mucho de lo que dices y te vemos débil entre nosotros. Si no fuera por tu linaje, te lapidaríamos, pues tú no tienes poder contra nosotros. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط Sohaib dijo Pueblo mío ¿Acaso mi linaje es más importante para ustedes que Alá y se olvidan de él dándole la espalda? En verdad, el conocimiento de Alá abarca todo lo que hacen. ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب Pueblo mío, obren como quieran, que yo también obraré según mi modo, y pronto sabrán sobre quién se abatirá un castigo humillante ¿Y quién es el mentiroso?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 مبين Y ciertamente enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas evidentes الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد al faraón y a sus dignatarios pero estos siguieron las órdenes del faraón y las órdenes del faraón no eran sensatas يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود Irá al frente de su pueblo el día de la resurrección y los conducirá al fuego. ¿Y a qué pésimo lugar serán conducidos? وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود No recibirán la misericordia de Alá en esta vida ni el día de la resurrección. Qué malo es lo que obtendrán. Estas son algunas historias de pueblos pasados cuya destrucción te contamos, oh Muhammad. De algunos perduran restos, mas otros fueron completamente arrasados. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب Y no fuimos injustos con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad y de nada les sirvieron las divinidades que adoraban fuera de Alá cuando llegó la orden del castigo de tu Señor y solo les valieron para incrementar su perdición Así es como Alá castiga a un pueblo cuando es injusto. Ciertamente, su castigo es doloroso y severo. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود En estas historias hay, en verdad, una lección para quienes temen el castigo del día de la resurrección. Ese será el día en que los hombres serán reunidos y que todos presenciarán. وما نؤخره الا لاجل معدود Y retrasamos ese día hasta que llegue el momento decretado para él. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد Cuando llegue, Nadie podrá hablar sin el permiso de Allah. Entre ellos habrá desdichados y afortunados. Los desdichados entrarán al fuego donde exhalarán fuertes quejidos y respirarán con dificultad خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد Allí permanecerán para siempre salvo quienes Allah quiera Ciertamente Allah hace lo que le place اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ Y los afortunados entrarán al paraíso y allí vivirán para siempre salvo quienes Allah quiera y hayan tenido que entrar anteriormente al fuego por no haber obrado rectamente. Esta será una gracia de Allah continua y sin límites. ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص Y no tengas dudas sobre la falsedad que adoran los idólatras, oh Muhammad. Adoran lo mismo que adoraban sus antepasados y recibirán por ello su parte correspondiente del castigo sin mengua alguna ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب Y concedimos a Moisés las escrituras, la Torá. Pero su pueblo discrepó acerca de ellas, al igual que tu pueblo discrepa sobre el Corán, oh Muhammad. Y de no haber sido por lo que Alá había decretado, que la retribución de las acciones tendría lugar el día de la resurrección, ya habrían sido juzgados y castigados en esta vida. Y ciertamente, quienes rechazan la verdad de entre los judíos, así como los idólatras, tienen serias dudas acerca del Corán y sin duda alguna tu señor recompensará a todos según sus acciones él está bien informado de lo que hacen mantente firme en el camino recto tal y como se te ha ordenado oh Muhammad así como quienes crean contigo y no transgreden los límites o leyes de Allah ciertamente él ve lo que hacen ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم Y no se inclinen hacia los injustos que rechazan la verdad, pues serían alcanzados por el fuego y no tendrían ningún protector fuera de Allah ni serían auxiliados. الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Y realiza el salat al principio y al final del día y en diferentes momentos de la noche. En verdad, las buenas acciones borran las malas. Esto es una exhortación para quienes meditan. Y sé paciente, pues Allah no deja sin recompensa a quienes hacen el bien. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين Entre los pueblos que los precedieron no hubo personas piadosas que censuraran la corrupción en la tierra salvo unas pocas a las que salvamos junto a sus profetas mientras que los injustos se entregaron al disfrute de los bienes terrenales que se les había concedido y fueron gente pecadora que negó la verdad. Y tu Señor no destruye ningún pueblo injustamente si sus habitantes son creyentes que ordenan el bien y censuran el mal. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين Y si tu Señor hubiera querido, oh Muhammad, habría hecho que todos los hombres formasen una sola comunidad con una única religión mas los hombres no dejarán de discrepar entre ellos إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين salvo quienes reciban la misericordia de su Señor y sigan la religión verdadera, la de la unicidad de Alá. Mas con ese fin él los creó para que discreparan entre ellos y unos fuesen recompensados y otros castigados. Y se cumplirá la palabra de Alá. Llenaré el infierno de hombres y de jinn por no haber creído ni en Alá ni en sus profetas. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين Y todo lo que te contamos acerca de las historias de los mensajeros lo hacemos para afianzar tu corazón y ciertamente esta sura contiene la verdad y es una exhortación y un motivo de reflexión para los creyentes وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون y diles oh Muhammad a quienes se niegan a creer sigan con su manera de actuar que nosotros también seguiremos con la nuestra y aguarden a ver el castigo que se abatirá sobre ustedes que nosotros también esperamos verlo ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون يا الله posee el conocimiento absoluto del Gaib que sus siervos desconocen en los cielos y en la tierra. y todos los asuntos retornarán a él para que decida sobre ellos. Adórenlo, pues, y depositen su confianza en él. Tu Señor no deja pasar por alto lo que hacen.